Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 dites de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7. En el treball en redacció de Salva Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio en el canal 23 de la TDT i a la nostra web la esports i que a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit on la pregunta que vos fem el dia d'avui és què espereu de l'equip en els tres partits que resten de temporada és la pregunta que vos fem què espereu de l'equip en els tres partits que resten de temporada deia Fray Luis de León allò de decíamos ayer deiem nosaltres allò de eh, dèiem el dilluns que, tal i com havia transcorregut l'última jornada de Lliga, València i Llevant tenien que estar més pendents de la reconstrucció i de pensar en el futur que del que tenien davant. Els fets, ells si ho confirmen, el qual també ens du a pensar que ja veurem quin rendiment van a traure les dues plantilles. El Llevant es juga molt més perquè se juga la vida, encara que ho té quasi tan complicat com el València, però es juga la vida en el tram final de campanya perquè tot sembla ja encaminat al futur. En el València no paren d'eixir noms per a la banqueta, per a futbolistes, etc etc etc. I, lògicament, mentre estiguen obertes certes possibilitats, és evident que se va parlar, i molt, com dèiem, del que va ser el futur en el València Club de Futbol. Sobretot després de les paraules ahir, per exemple, de Manuel Pellegrini en Antena 3. Paraules que ha matisat encara que no ha revocat de manera definitiva el seu representant Jesús Martínez, que avui ha parlat en algunes ràdios, com en el cas de Radio Marca, que després el sentirem. És cert que ha dit que no hi ha contactes amb el València, però també ha dit que no li fan ascos a la possibilitat de vindre a un club com el València Club de Futbol. Per tant, com dèiem, és cert que Jesús Martínez xela una miqueta l'opció valencià, però no la tanca de manera definitiva. Futur també parlarem de futur en quant a noms. Cada volta estan eixint més noms de futbolistes. I en el cas d'un, com ens consta, que agrada i molt, que és Pablo Sarabia, després del que publica avui Superdeporte, de la quantia de la, del possible traspàs, diríem que és un jugador que cada volta va agarrar més números, perquè segons els companys de Super, sempre ben informats, la quantia de traspàs d'eixida de Pablo Sarabia del Getafe és només que de mig milió d'euros a més de preu, lògicament, és més que normal que el jugador estiva, estiga en la pole i en lletres d'or en l'agenda que comanda Suso García Pitarch. Encara que veurem, com dèiem, l'autonomia de Suso, sobretot autonomia que torna a tindre un puntet més de desconfiança en el carrer després de veure ahir, com vos contàvem, una altra volta, una foto del propietari del València Club de Futbol, Peter Lim, eh, junt al representant portuguès Jorge Méndez. Un Méndez que se vincula molt a la Juve i després vos, vos preguntarem per què. Ja fa uns dies que ve sonant el nom d'André Gómez per a la Juventus de Torí i comencem a pensar que algo pot haver-ne perquè a més hi ha algun vell conegut de l'òrbita de Mendes en el València que també sona per a l'equip eh, Bianconero. Tot això després vos ho desenvoluparem debutament amb més detalls. Al igual que parlem de la Juve i d'André Gómez, tampoc podem deixar caure en sac trencat la possibilitat de Cesare Prandelli. Itàlia, i ja són prou els mitjans, que parlen d'interès de tres clubs, de Lazio, d'Udinese i del tercer club que és eh, Atalanta, però que també parlen que estarien per darrere del València amb el qual, segons Itàlia sempre, Parandelli ja hauria mantès contactes. I a més a més, hem de parar com no del llevant Unió Esportiva. En el dia d'avui, eh, Quico Catalán ha desvelat que a final de temporada Manolo Salvador dirà adeu. Punt i final a 19 anys de Manolo Salvador en la eh, Secretaria Tècnica de Llevant. Primer com a membre, després com a director esportiu, eh, en els últims eh, anys al, al front del conjunt granota. Probablement esta decisió arriba una miqueta tard per desgast de Manolo Salvador, perquè en el futbol les etapes passen. També és cert que Quico Catalán va hipotecar el seu futur sempre al de Manolo Salvador. Este serà per sempre el meu secretari tècnic, va dir Manolo, eh, Quico Catalán sobre Manolo Salvador. Per tant, hi haurà que pensar, i després sentirem, a Quico Catalán, que no ha deixat tancada la seva continuïtat al front del projecte de Llevant d'una Esportiva, haurem de veure quina és la situació de futur també del conjunt granota. Deia que, més enllà de la decisió, de la qual debatrem també de, en la part final de la tertúlia si és encertada o no, hi haurà que parlar del moment. Per a mi el moment és totalment desencertat. La situació que emana per el to, per les paraules... Eh, és que eh, com si ja l'objectiu estiguera fora de la pas del llevant Unió Esportiva. I la dona del César, a més de ser honrada, té que semblar-ho. I en este cas, el llevant, a més de lluitar per la seva salvació, crec que ha de ficar tots els esforços i tots els focus mediàtics en esta història. I jo crec que el anunciar avui la deuda de Manolo Salvador no ajuda en massa. Per tant, torna a dir, no qüestione per a res la decisió presa per el Consell i que és una decisió, segons sentirem aquí Catalán, presa pel, manés, pel mateix Manolo Salvador des de fa mesos, si més no, crec que el dia d'anunciar-lo no és el més adient. No entrem en més detalls, ara vos els, els desenvoluparem tots en el programa, perquè en el dia d'avui eh, hi ha molta tela que tallar i, per tant, entrem en matèria. 11 i 38, vos recordo la pregunta arroba esports 97 nit, què espereu del València en els tres partits que resten de temporada? però ara és moment de tirar mà, com sempre, de les nostres infotos. N'hi ha tema, Pellegrini, després de les manifestacions ahir a Antena 3 i les del seu agent en el dia d'avui, Jesús Martínez, queda clar que el xilè és una opció, però complicada. Gallà ja no forçarà més després de la dolenta temporada a nivell físic de lateral de Pedreguer. La idea és que els tres partits que resten siguen per a Guillerme Siqueira. I Cherisev sí, avui ha entrenat amb la resta de companys i ha realitzat tota la sessió al mateix ritme que la resta de jugadors després de 10 dies parats. Adeu a una era. Kiko Catalán anunció en el día de hoy... que Manolo Salvador deixarà de ser secretario técnico... a la fin de la temporada, posando pues punt final a una etapa que ha durado... casi dos décadas. Él entendía que, que acababa una etapa en el club, en el área deportiva, y que yo le pido gestionar esa, información eh, hasta un momento. Y lógicamente, pues bueno, yo entendí, entendí ayer que el momento tenía que ser hoy. Renovacions congelades. València Bàsquet ha decidit no iniciar cap gestió per a renovar jugadors mentre no estigui assegurada la continuïtat de l'entrenador Pedro Martínez. 11 de la nit i 39 minuts. Vos recorde arroba esports 97 nit que espereu de l'equip en els tres partits que resten de temporada. 11 i 39. Fem una pausa i de seguida estem amb els temes. Avui en València i en Llevant, al igual que en València Bàsquet, hi ha molta tela que tallar. Esports en valencià fins a la una de la matinada, així a Esports 97. La bona imatge sempre està en joc en la 97.7 Ràdio. Diumenge, des de les 7 i mitja de la vesprada, et contem com el València està obligat a donar sempre la millor imatge i més en un derbi. A Mestalla, València-Vila-real. Viu una nova edició del partit que enfronta els dos millors equips de la comunitat valenciana en un enfrontament que mai no és un partit més del campionat amb la narració en valencià de Manolo Montal i Salva Polgado. Recorda, valència real Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Casco i Fotopro. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su academia de peluquería canina. 400 horas de formación práctica y teórica las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. Pon en forma tu mandíbula, porque llega a Casino Cirsa Valencia el humor de Agustín Jiménez, el auténtico macho español. Sábado 7 de mayo, con sesión doble. Reserva en la web del casino desde 15 euros. Sports 97 NIT, el teu equip, la Tegua radio. 11 de la nit y 42 minutos. El nombre de Pellegrini Bessonant desde des mesos en el eh, futuro del Valencia Club de Fútbol para la banqueta. Eh, un Manuel Pellegrini que ir a tot Telesportes portes quan ya estas declaraciones a la compañía de Antena 3, Susana Huasc. Su futuro el año que viene. Se habla de que puede volver a España, concretamente al Valencia. ¿Puede haber algo de eso? La verdad es que no estoy pensando en el futuro. Alternativas hay varias, pero voy a elegir con calma una vez que termine esto cuál es la, la mejor. Yo siempre he dicho que en España viví 10 años maravillosos en los tres clubes que, que estuve. España siempre va a ser una puerta abierta para mí. Pero en este momento la verdad es que no podría decir para dónde va a ser mi futuro. Pero a partir de ahí, como no ella que no y valoraba a España, lógicamente, Valencia es un... Des... La pregunta era directa, pero el Valencia de Susana eh, pues, eh, el rumor se disparaban. En el dia d'avui ha eh, parlat per als companys de Ràdio en València el seu representant, Jesús Martínez, conegut ex tècnic del València Club de Futbol en l'etapa de Paco Roig, i que eh, en el dia d'avui, diguem-ne que eh, no ho confirmava completament, però tampoc tancava les portes al València Club de Futbol, com sentirem en l'últim fragment de veu dels tres que tenim. Sema Folgado, bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Eh, diguem-ne que en un principi hem tratat de desmentir, però a la fi tampoc eh, ha tancat definitivament la porta del València ni molt menys Jesús Martínez. És una situació, Manolo... Prou... No sé si, si estan jugant a poli bon o poli malo. Exacte, prou, a més, eh, complicada, no? És com si fos un trencaclosques, no? Després d'escoltar a, a Pellegrini, deixar-se la porta eh, oberta, pues este matí els companys de Ràdio Marca, molt encert, molt d'encert, entrevistaven a Jesús Martínez, que és el seu representant, començava negant-ho, a més, de forma molt, molt contundent, eh, acima, no?, la informació que venim manejant, que és una informació que tu donaràs, jo crec que ja fa tres setmanes parlaves de la dificultat que entranyava no, per al València. Llevant, des del dia llevant. De la dificultat que entranyava per al València la contractació de Pellegrini, tenint en compte que cobra set milions d'euros nets per temporada. Jo crec que este programa va ser el primer que va parlar d'aquesta dificultat i de la fitxa enorme de, de Pellegrini, que avui que això no és un, és un obstacle o és un entrebanc eh, important, però mm, és complicat, Manoli, conforme passen les, les jornades va continuar embolicant-se tota aquesta eh, situació mm, que afecta a la banqueta del, del València, que a d'ara podien dir que està eh, on falla, Manolo, per les declaracions de, de Suso després de la victòria en el Camp Nou, pràcticament garantint que va continuar Paco Allestaran, perquè els futbolistes volen que continue Paco Allestaran, i perquè no sabem realment què és el que pensa eh, Lim, a qui ahir, dos dies després de raonar sobre el futur de la plantilla del València, banqueta inclosa en aquell restaurant del barri de Salamanca, com ja contaren, per cert, la mateixa nit de diumenge en este programa, pues dos dies després de reunir-se amb Suso, se reunís amb el seu Mm, amic, soci i persona de confiança i evidentment Manolo també eh, a ir a Salford que està dins de l'àrea metropolitana de, de Manchester pues varen parlar de la identitat del nou tècnic del València que no sé si tendrá a Borio o no a Pellegrini, Pero bueno, ahí els dos estaban a Manchester, Y en Manchester en cada que estaba estava la, la Champions, estaba Pellegrini, Pero bueno, pararé moltísimo. al llarg de las próximas semanas sobre, la, banqueta del Valencia. Si te sembla, escoltem las declaraciones de Suso Martínez, Curioso, Suso García Pitarch, Suso <laughs> Martínez, entre Susos, se está cuinando la cosa. Correcto. Pero bueno, Suso Martínez, Manolo, de forma muy contundente... De a De forma muy contundente, en un primer momento negaba cap contacto profesional entre Valencia y el entorno de, de Pellegrini. No, no, no, no, es que no ha habido nunca, nunca, nunca eh, un contrato, eh, un contacto profesional eh, de mi parte. Yo tengo muy buena relación con Suso García Pitar, O sea, y fíjate si lo tiene fácil para pa, pa haber hablado conmigo en algún momento, si él tenía, vamos, si había alguna posibilidad de que Pellegrini fuese a entrenar a, a, a Valencia, o y no la ha habido, no la ha habido, no, no puedo entender. Bé, pues, eh, negant de forma molt contundent eh, contacte, diu que no hi ha hagut cap contacte professional amb el València, que és una circumstància que ell no, no entén. A més, ha insistit, diu, pregunteu-li al València, crideu al Valencia y que vos aclarisquen porque es la información de, de Pellegrini cuando no hi ha contacto contacte amb A veces los medios se levantan por la mañana y, sale algo y, ya digo, y yo siempre, últimamente estoy diciendo lo mismo, ¿por qué no le llaman al Valencia Club de Fútbol a ver si, si, si hay algún viso de que pueda haber alguna posibilidad? A ver si, resulta que lo único que no lo sabemos somos nosotros. Ahí se fins i tot el Valencia. Però després se li ha preguntat si lògicament tanquen la porta del València i ella ha tornat a reobrir la salva. Sí, bueno, ahir Manolo ha dit que, que, bueno, que, que efectivament com no li va agradar vindre a Pellegrini a un club del potencial del València encara que no estiga en Europa la temporada que, que ve cadascú que interprete el que vulga dels dos primers fragments de, de veu i d'este tercer. Por, por, pero como no va a interesar el tercer equipo de España, bueno, hasta, hasta hace un mes era el tercer equipo histórico de España. O sea, ¿cómo no va a interesar? ¿A qué entrenador puede no interesarle el Valencia? Yo creo que no. Vamos, yo creo que a nadie. O sea, que conozca Valencia, que conozca la ciudad, que conozca el club. O sea, yo creo que, a cualquier entrenador le tiene que seducir el Valencia Club de Fútbol. O sea, por eso quiero decirte que, no es que, que ahora el equipo no esté para, para jugar en Europa. Puede ser, pero, pero de pronto potencial yo creo que el club, que el equipo y el club tienen como para poder llegar lejos. És una forma també, Manolo, de no, de no menysperar al València, entenc. Eh? Uh mhm. -huh. Jo, de fet, li donaria més fiabilitat als dos primers fragments de veu que a este últim. Bueno, jo... Eh... Però qualsevol cosa, Manolo, pot... Eh... Succeir. Pot succeir, efectivament. Jair, Sart, Mendes i Lim estaven a Manchester. Mendes i Lim estaven a Manchester. Vorem què és el que passa. Eh, eh, dèiem que veurem què és el que passa en el tema de l'entrenador, perquè, eh, com vos deia al principi, també en Itàlia <laughs> ja són diferents els mitjans que apunten a la possibilitat de que el València ja mantés contactes amb Cesare Prandelli, l'ex-seleccionador italià, que després en el Galatasaray de Turquia mm -hmm. i va ser destituït i no va acabar la, la temporada. Eh, més, recordaràs que Prandelli sí. eh, se'n va de la selecció italiana perquè ell decidís presentar la seva dimissió perquè entén que Itàlia fracassa en l'última edició del... Té un nivell alt d'autoexistència. Del Mundial, vull dir, és un tècnic dels uh mm-hmm. -huh. pocs que últimament en el món del futbol se'n va. Varen presentar la dimissió. Sí, sí. Correcte. A mi m'agrada el perfil de Prandelli, eh, molt. Prandelli, eh, com deia... Que sona... a mi tampoc vol dir res, vull dir. Però bueno. Sona en Itàlia per a tres equips, Lazio, Atalanta i també, ho hem dit abans, eh, l'equip de l'Udinese, però en Itàlia totes hi ha informacions que parlen d'este triple interès italià parlen que estos equips estan per darrere en la cua perquè el València ja hauria mantès contactes amb Prandelli i que, per tant, el València els té agafada la pole per a fer-se amb l'entrenador eh, italià. Altra història. Si vos recordeu, ja parlàvem el dilluns, Saba, crec que era, de les paraules que havia iniciat el secretari tècnic de la Juve, de Beppo Marotta, sobre eh, l'interès de la Juve <clears throat> per André Gómez o que almenys va dir que era un jugador que sí. encaixaria en la plantilla de la Juve. Uh -huh. Sí, sí, formació, Manolo, que va ser en Itàlia al cap de, de setmana, que la publicava la gatxeta de, de l'Esport, però que anteriorment recordaràs ja des del Nadal, Manolo, la Gatxeta, el Corriere, eh, Tutosport, tot el món parla o vincula André Gómez amb el conjunt de la vecchia eh, senyora, que va fer una una venda important que va vendre a Pogba, però que a partir d'ahir busca reforçar-se amb missos diners, una barbaritat que els va entrar per la venda de, de Pogba, vol reforçar-se i vol remodelar la seva, la seva plantilla. Però és que avui, Manolo, hi ha hagut portada altra volta en, en, en Itàlia, Itàlia. Gazzetta dello Sport, parla de les incorporacions futures de la, de la Juve a canvi de la venda de, de Pogba uh mhm. -huh. i un dels tres futbolistes als que apunta aquesta informació pues és l'altra volta eh, André Gómez. El portuguès del València Club de Futbol. Què està passant? Està passant que Mendes, sempre Jorge Mendes, està rondant el colomer de la Juve. Per què diguem això? Perquè no només sona esta història d'André Gómez, jugador representant per Meriton i per tant Jorge Mendes per a la Juve, sí, més no que en Itàlia també s'apunta que la Juve està interesada en, agarreus a la cadira, Rodrigo Cayo. Contigo empezó todo. Pues eh, amb estos dos que estan aixint, és evident que l'entorn Mendes està treballant de manera estreta amb la Juve. Mendes, que no és bobo, sap que Pogba va eixir de la Juve, que n'hi ha dinerets fresquets allà... La Juve nega l'eixida de Pogba, però bueno... Uh mhm. -huh probable que isca. Sap que hi ha diners fresquets mm. i, evidentment, comencen tota l'òrbita de futbolistes que acompanyen habitualment eh, Jorge Méndez comencen a estar vinculades ara a l'entorn de l'equip bianconero italià. Sí, la Juve, en tot cas, Manolo, nega que isca Pogba. De fet, la informació avui de la Gazzetta de l'Esport eh, va en este sentit. Parla de tres eh, ases, treasi, diu uh mm-hmm. -huh. més Pogba. Vull dir que el que vol la, la Juve és encara fer més fort eh, l'equip, pensa que va resistir les acomeses dels grans a l'hora de vendre a Pogba, que ja veurem, Manolo, perquè mm, és probable que la Juve el traga al mercat. La Juve és un club mm, d'Europa, probablement, Manolo, històricament, que no té cap problema a l'hora de fer-se de futbolistes que considera que no hi ha cap futbolista imprescindible... La Juve ho ha traspassat tot plantilla. al llarg de la seva història. Ho ven absolutament tot, siga qui siga el futbolista. Nedved, Zidane, eh, com li diuen el davantera aquí que passa per... Vieri... No, no, la Juve ven. El que ha sigut, el que ven. li ha arribat, i ha arribat sí. una bona oferta, Davids, tots, sí. fora. La Juve, la Juve ven, en tot cas, la informació apunta aquí, la Juve... El secret d'un club més que en comprar, saber, saber <laughs> vendre. saber vendre. Saber vendre. Però bueno, la informació d'avui de la Gatxeta parla de que la Juve vol conservar eh, Pogba, encara que sap que va rebre altra volta grans ofertes i que ja veurem quina és la decisió del futbolista, però que a més vol eh, fortalir ese mig del camp amb André Gómez, uh -huh. se parla també d'Emquitarian, el futbolista del Borussia Dortmund. No s'ha no pogut mai com pronunciar este cognom. Quitarian, li dic jo, però vamos. També se parla de Cavani per a la, uh -huh. per a la davantera. Per cert, eh, deia el nostre tècnic, i té raó, eh, eh, Arturo Delgado, que la Juve ho ha venut tot, excepte Buffon. Però, clar, també és veritat que no tots els dies el porter de la selecció italiana se queda en tu per a jugar en segona divisió i ascendir a l'equip a primera. Que va haver, se va comprometre Buffon que va poder abandonar la Juve en aquell moment, Buffon va dir, no, no, jo me quedo en la Juve i vull, vull continuar en la Juve eh, en segona divisió Ja van, ja van que el punyetero ha envellit bé, eh? És un one-man club, no?, com es diuen en Anglaterra, sí, es un futbolista de, de club. Bueno, d'un club. Eh, va començar en el Parma. De, val, però parle de la... <laughs> sí, correcte, sí, sí, sí. sí raó. Par, però parle de, de la Juve. No, però és el que hem vist no bé i que baix de la, baix de la porteria i siga amb altres portes de la seguretat. Sí. Ja els veus en declive, ahir veus que té ja algunes mancances però que sap suplir-les i, sí. i s'ha reciclat molt bé. Més coses. Des d'Argentina de, eh, han parlat avui d'un davanter, 26 anys, juga en el Racing de Avellaneda, en l'acadèmia, li diuen Gustavo Bou. El bou. El bou, en efecte. Sí. <laughs> Podríem anomenar-lo Eixina. Sembla més una informació interessada del propi Racing d'Avellaneda que un interès important del València per fer-se amb este futbolista. Han bullit les xarxes socials en Argentina quan mm -hmm. se donava aquesta informació. Mm, de fet, tots els missatges que apareixien en, en Twitter vinculats al periodista argentí que donava la informació, Manolo, parlaven de que eh, el València, si s'emportava bou, perfecte però que eh, no, els deix, no els deixar allí a Rodrigo de Pol. Estan descontentíssims en Rodrigo que, de Pol. Que, la veritat és que m'ha sorprès. No li Altre més bonico que bo. No li segui jo la pista a Rodrigo de, de Pol en, en Argentina, però allí, en funció dels missatges que anaven pegats a aquesta informació... No, no, arreaven però de valent. Tiraven pestes de, de Rodrigo de Pol, sí, sí. Altre que s'ha quedat més bonic que bo, desgraciadament. Que tornarà, ha que fer un... A veure, esta, si la setmana que ve... A veure si la setmana que ve tenim de fer un bon informe dels cedits. Tornen molts cedits i és algo que el València... Perquè a veure què fas amb ells, eh? Sí, sí. A veure què fas amb Salva Ruiz, que pràcticament no ha jugat en el Granada. Està Robert Ibáñez. A veure què fas amb Robert Ibáñez, que tampoc ha tingut Carta, molts Fede minuts. Cartavia. Fede Cartavia. Sí, sí ha fet una bona temporada al Deportiu de la Coruña i fins i tot, sí, però com dèiem, està inclòs en la primera eh, preselecció eh, per als Jocs Olímpics de la selecció argentina, també és cert que és una preselecció de 37, vull dir, has de decidir, vull, vull dir eh, has estat a punt d'entrar Folgado també, eh, és una preselecció de 37 però jo per Armènia. Per, tu per Armènia? Sí. <laughs> tu per Armènia, <laughs> molt bé. Eh, eh, a veure què fa el València amb Joel. Exacte. Vull dir, hi ha molts futbolistes que hi ha que veure què fas amb ells. Hi ha que veure amb Orban, hi ha que veure amb Rodrigo de Pol, hi ha que veure amb Joel, vull dir, <laughs> hi ha futbolistes per a eh, sentar-se més d'una vesprada i perdre-la perquè van a constituir un problema per la València, lògicament, este, este estiu, a excepció que el tècnic que estiga en la banqueta l'any que ve del València, siga Paco i Estaran, o siga qui siga, es donen la sorpresa que puc contar amb algun d'estos que no ha tingut massa minuts en altre equip, però que a Dui li puga, li puga agradar. Anem al dia a dia. Avui tornava l'equip a treballar en paterna. La part positiva. Xelisef, sí, salva. Sí, Xelisef, eh, sí, almenys avui ha, avui ha treballat. Manolo, veurem com evoluciona al llarg de la setmana. Encara resta la sessió preparatòria de demà dijous, la de divendres, la de dissabte. Parlava el València la setmana passada d'un problema en la cicatriu de, de Xerixef, en la zona que tenía dañada, en la zona que tenía eh, lesionada, que era lo que le impedía jugar, però bueno, Willem vist amb el grup, mm, ha estat bé, ha participat, al igual que Pablo Piatti, són dos eh, futbolistes que podria recuperar per a la seva banda esquerra el tècnic del València, Paco estarán. Bueno, pues eh, la part negativa. José Luis Gallà ha tingut problemes. Ja diuen que no anava a estar contra el Villarreal el dilluns ho dius tu, sí, Salva dilluns ja, ja ho van contar, Manolo, que tenia molèsties que tenia problemes i com que no calia forçar-lo pues a partir d'ahir el València no tenia pressa respecte a la recuperació de, de Gallà. Li donava tot el temps del món per a, per a que es recuperara. Anem més enllà. Com que Gallà ha tingut problemes físics durant tota la temporada, són continuats. I com que estos problemes físics en alguns casos han vingut derivats de jugar en dos partits per als quals Gallà encara no estava totalment recuperat, si no recorde malament, Eibar mm. i Celta de Vigo, sí. la decisió pesa definitivament és que, a excepció que si Keila se poguera lesionar, el València ja no va alinear Gallà en el que resta de temporada. S'acaba la temporada per a Gallà i el millor és que recupere els problemes físics que està tenint. Altra cosa és una causa de força major, una lesió, una expulsió de Siqueira, veuríem. Però el primer plantejament és que per a Gallà hagi conclús la temporada i que, si pot ser, siga Siqueira qui jugui els tres partits que resten contra Villarreal, contra, perdó, contra Villarreal, contra Real Madrid i contra Real Societat. Perquè, com dèiem, hi ha un convenciment total i absolut que un dels problemes que ha tingut Gallà és que hagi tingut que jugar forçat per les circumstàncies dos partits com varen ser el del Celta de Vigo i el de l'Eibar. I la circumstància ha incidit en que Gallà no poguera completar al 100% les seues ganes de jugar. Li varen fer arriscar i estar en convocatòria, però València i el propi Gallà comencen a saber i comencen a donar-se'n Salva, que és millor parar i començar una recuperació total des de zero que inclou els tres últims partits de Lliga que van a ser per a Guillermo Siqueira. Sí, i a més falta, Manolo, per determinar eh, si finalment passa Gaia, una volta concloga la temporada, pel quiròfan o no, per a solucionar de forma definitiva els seus problemes al pubis. És una decisió que ha de prendre també el mèdic de València. Crec que encara no, no està presa, que evidentment ha de comptar amb el vistiplau del, del futbolista, però eh, podria eh, prendre eh, Gaia el mateix camí que va prendre fa un mes, si no m'equivoque mal, sacaria Bacali respecte a operar-se ja per ajudar-se de forma definitiva dels problemes del, del pubis. Esta decisió encara no s'ha pres, però jo crec que es prendrà, Manolo, també en les pròximes eh, dies. Bueno, pues eh, anem a tancar el moment la informació del València i intentar anar llevant una esportiva que ve carregadíssima. En el dia d'avui hi havia Consell d'Administració. Quan hi ha un Consell d'Administració previst, com este del Llevant, eh, la primera previsió, en este cas, és i si iran i diran que no passa res. De fet, company de Levante del Mercantil Valenciano, Pedro Valero, què tal? Bona nit. Què tal? Bona nit. És el que vostè i un servidor parlàvem esta vesprada de manera un, tal, un tant, eh, diguem-ne, distesa, eh, quan estàvem parlant pues, d'aquesta nit, parlàvem de, del llevant, passar el que passarà, encara que... Hi havia eh, apostes a que podia passar això, que la, a l'acabar la reunió ens digueren que no havia passat res, que era una reunió ordinària. Que era típic en els clubs. Bueno, acaba la reunió i tot el contrari. Han passat coses, i han passat moltes coses. Entre altres, Manolo Salvador ha anunciat que, perdó, Kiko Catalán ha anunciat que Manolo Salvador, que havia fet eh, palesa la seva intenció fa ja mesos d'abandonar, passar el que passara a la fi d'aquesta temporada llevant Unió Esportiva i que avui el mateix eh, club ha decidit que era el moment de donar a conèixer. Primero de marzo aproximadamente que tuvimos una conversación ambos donde él me traslada su deseo de, de que de que pasara lo que pasara, consideramos el objetivo o no lo consideramos, él entendía que, acababa una etapa en el club, en el área deportiva. Es situación o información que manejo yo, que manejamos él y yo, y que yo le pido gestionar esa, información eh, hasta un momento y lógicamente, pues bueno, yo entendí, entendí ayer que el momento tenía que ser hoy, porque lógicamente la preocupación por, por, el club en general del Consejo de Administración es, evidente. Eh, la tranquilidad, por, otro lado, del Consejo de Administración es que este club, eh, pues pase lo que pase, pues tiene viabilidad y tiene estabilidad y las cosas pueden funcionar bien pero yo ayer sí que le trasladé que entendía que, hoy era el día, que me hubiera gustado trasladarlo eh, una vez, pues se consiguiera matemáticamente o no se consiguiera matemáticamente el objetivo, y es lo que le he trasladado al Consejo de Administración. A partir de ahí, un, mm, mm, poco más que decir. Poc més que dir. Ara parlarem ja qui estés. Yo voy con una primera valoración. Yo no entré no, no a valorar el fe de que continúe, Manolo o no. Después en el temps final de la y eso yo creo que podré pararlo, eh, eh Pedro. no me quadra el moment de fer pública esta, esta decisió. És un poc estrany, almenys en la justificació de, de Kiko, no? El fet de no esperar a que l'objectiu siga o no eh, complert matemàticament, el fet de fer-ho sense saber si llevant d'estar en primera o en segona, encara que sembla que va ser molt complicat que estigui en primera, sí que no acaba de quadrar. Ara, és de veres que Llevant de pensar ja en la temporada que ve, ha de començar a pensar en planificar la temporada que ve i no pot perdre molt de, molt de temps. Si és de veres que Manolo ja li va dir en març eh, pues que ja no volia continuar, eh, jo crec que inclús ha perdut temps. Jo crec que inclús podia haver fet abans la, esta comunicació, encara que no fora oficial, d'una forma pues, eh, privada entre els consellers. Si ha sigut avui, jo crec que inclús eh, el Llevant ha fet tard, però Quico també diu que no hi ha candidats encara, que no, hi ha, no es baralla encara ningú successor. Jo crec que el Llevant ha de tindre clar ja qui va, qui va ser el nou director esportiu, perquè si no va perdre molt de temps. I sí, no, no acaba d'entendre's massa bé que avui, eh, a falta de 3 dies per a jugar en Màlaga, 4 dies per a jugar en Màlaga, es, eh, se reunisca el Consell per a tratar este, este tema. Ara parlarem de la continuïtat de la direcció esportiva. Eh, primer a, sen a sentir eh, dos fragments de veu de, de Quico Catalán, que després anem a donar-vos la informació que tenim. Quico Catalán dient eh, que si n'hi ha un nou director esportiu que està per vora i tal, després ha matisat, Eh, pero que se prenen un temps Para eh, valorar esta decisión El nuevo director deportivo, mm, si lo hay, eh, que no sé si lo habrá ni sé quién será, porque en el Consejo de Administración de hoy no hemos, no hemos entrado a valorar nada de eso. Lo que hemos hecho es, después de que yo les las noticias, emplazarnos a, a las próximas semanas a, valorar eh, ese área del club, como valoramos otras áreas del club, pues ese área del club, pues valoraremos todo, analizaremos todo en profundidad y, tomaremos decisiones. Yo creo que a Manolo Salvador le ha traído el subconsciente A Kiko. perdón, a Kiko Salvador le ha traído el, subconsciente No per el FED, como a mí no el FED de que no haya un director esportivo sino per el FED de que puga ser nuevo i ara vos donar, anem a donar la informació que tenim. Primer, Quico Catalán també dient que no s'ha contactat amb ningú per a ser substitut de Manuel Salvador. Ni el president del Levante ni ningún miembro del Consejo de Administración del Levante se ha reunido con ningún eh, candidato. No hay candidatos encima de la mesa. No hemos hablado de ningún nombre. Por tanto, mmm, dejarnos reflexionar, dejarnos asimilar la situación. Yo he tenido la oportunidad de asimilar la situación en estas fechas porque he tenido la fortuna o, la desgracia de, conocer la decisión de Manolo y a partir de ahí dejar a este Consejo de que trabaje, que trabaje igual que está trabajando en, otras áreas, eh, tiene que trabajar en el área deportiva y, llegará el momento en que, en que anunciaremos eh, qué área deportiva tenemos, qué, quiénes son las personas que van a estar al frente de esa área deportiva, quién es la persona. Bueno, no os puedo decir mucho más porque es que no hay más. Com deia, abans crec que a Quico Catalán li ha traicionat el subconscient quan parlava de eh, que ja veuríem si hi haguera un nou director esportiu. Perquè director esportiu té que haver-ne... Bueno, exceptuant que vulguis copiar el ruïnós pla del València de futbol que ja hem vist com acaba acabat enguany, però pot ser que no siga nou. O sigui, Quico Catalán ve dinant habitualment prou dies a la setmana en un hotel de València a Miña Queiz Purua i amb Juan Lomora. Per tant, podria ser una possibilitat continuista dins de la secretaria tècnica, gent que ja la coneix, gent que té assumits els mètodes de treball de Manolo Salvador, i per tant, quan Quico ha dit lo de eh, ja volen si n'hi ha un nou director esportiu probablement se referia més a que poguera haver-ne un nou a que tinga que haver un director tècnic un director esportiu que els fets demostren que té que haver-ne, Pedro Sí, només, en la resposta crec que ha dit que si la figura de Manolo era important en el club és mm. també perquè la figura d'un director esportiu és important per a, per a un club. Correcte. És fonamental una peça ahí que, que siga l'engranatge que, bueno, pues que s'encarregui dels fitxatges, dels altes, de les baixes Eh, yo, pero que tú dios eh, yo Kiko hacía referencia también que, que se va a analizar la nueva estructura Del área deportiva del club, que, que salido de Era, era Kiko, era Kiko. Te puc, te puc assegurar que era Kiko. Però sí que jo he notat que ha fet prou èmfasi en que se té que analitzar o reflexionar o repensar uh -huh. eh, la estructura de l'àrea deportiva sense Manolo. Eh, jo crec que suposa que si està parlant en Mora i en Izpurua, que no cal que se'n vagin a dinar a ningú hotel, que tenen en les oficines en els despatxos uh -huh. tots els dies de la ciutat, eh, suposa que estaran tractant de bueno, pues, conèixer quins són els punts dèbils, els punts febles, els punts forts de l'estructura deportiva actual i a partir d'ahir remodelar-la también se ha de pensar en que el club ya está pensando en modo segunda división, en modo que ya hay que cambiar algunas cosas. Y ese es el problema per el que jo dic que l'anunci a mi me xirriava en el dia. No la decisió, després la parlarem també amb David Rodríguez i amb Jaime, que ja estan per així i en el tant final de tertúlia, com dèiem, eh, tindrem temps per a, per a debatre, però sí que me sembla que el dia a mi almenys eh, m'ha rechinat. També pot ser algo que no s'ha comentat i és possible que igual en pocs dies algun club anunci que fitxa Manuel Salvador també, podri, també podria ser. Jo no descarte res, eh? És més, crec que... Perquè que... si algun club vol a Manolo i Manolo se'n va, Manolo voldrà entrar ja en el nou club i voldrà començar a treballar ja en el nou club. És molt probable. Eh, és més... Eh, però no ho sé, eh? Que, no, no, però, que però està, tirada, poc. està tirada en prou de trellar lo que l'afirmació que acabes de fer. La continuïtat de Kiko català al front de Llevant Unió Esportiva. No la donada per segura, parla de la responsabilitat del moment actual de Llevant Unió Esportiva, però no diu sí o sí que va a continuar en el Llevant. Y en ese sentido, tanto en, reconducir el área deportiva como en dotar de estabilidad al club, es necesario para, afrontar los retos de futuro. Si, nos dedicamos a desestabilizar, pues eh, es complicado trabajar pero no por ello, lo he dicho mil veces, mm, no soy yo el que eh, se va a enrocar y se va a cogerse a un sillón. No, no, es mi forma de ser, ni, gracias a Dios entiendo que, lo necesite, ni, eso. Lo que sí quiero es lo mejor para mi club. Y lo mejor para mi club creo que en este momento es que el Consejo de Administración eh, trabaje duro, que, que, hable con la fundación, que se siente con la fundación cuando estime oportuno, que le presente un proyecto y a partir de ahí valoraremos. A partir de ahí valoraremos. en un altre fragment de veu ha dit alguna així com el futur Déu dirà, més, més o menys si no, sí. si no Aixina, tal qual, Dios dirà el que passa és que, <laughs> el que, passa és que hi havia tant latrona en aquests 15 minuts que, que no han pogut reproduir tots els fragments de veu L'hem preguntat sobre el Rubi, sobre si hi havia alguna possibilitat de que els tres partits que queden, no. Ell ha dit que ara l'objectiu és el de salvar la categoria i que hi ha que donar-li un recolzament total a l'actual entrenador del Llevant Unió Esportiva i els jugadors. No hemos hablado de, del entrenador. Tenemos un entrenador que confiamos en él, como confiamos en los 25 jugadores de la plantilla y como os he dicho, eh, pensamos en, ganar en Málaga y en apurar todas las opciones que nos dé el fútbol, que yo estoy convencido que las vamos a tener. Pero claro, tenemos que ganar en Málaga, vamos a apoyar al míster, al cuerpo técnico, vamos a apoyar a, todos los jugadores para, intentar ir a Málaga y, conseguir esos tres puntos que, nos siga manteniendo vivos en esa pelea complicada. Eh, y no hay que vender humo, complicada, pero que s'han vist coses mucho más difíciles. Bueno, pues esperem que, com diu Kiko, i s'han vist coses molt més difícils. Esta sigue una de les que se pueda complir i el llevan continuar en la primera divisió. Salva, teva valoració de, de la decisió i del moment? Jo, Manolo, no descartaria un altre... Escenari? Un altre nom, uh mhm. -huh. que és el que apuntaven avui els companys del diari AS, que uh -huh. és mhm. el de l'exfutbolista del, del Llevant d'Unió Esportiva, eh, Tito. Uh mhm. -huh. Està fent un treball fantàstic en... En AFE. En AFE. Tito Blanco. I Tito, abans de que avui el diari AS dona aquesta informació, Tito ja sabia que el seu nom circulava circulava en els cementideros com a futurible del Llevant Unió Esportiva per a substituir a Manolo Salvador. I t'allà Juanjo Montaner, que l'estarà fent força. <laughs> Tito no s'entera avui pel diari AS. Tito ja era coneixedor d'esta d'esta circumstància i bueno, per afegir algo més a lo que tu acabes de demanar eh, podem dir perfectament que l'hotel el que dinen habitualment és l'hotel Vinci que no vol dir res perquè bueno, entenc que Kiko pot dinar habitualment mm -hmm. amb, amb els seus empleats, però crida l'atenció que eh, porta molt de temps repetint dinar amb els mateixos eh, comensals i en el mateix eh, escenari. Seria pues, repetir altra volta la fórmula d'un director esportiu, diríem, eh, de la casa o que coneix la casa o que coneix el, el club. Siguen Mora i Eizpurua, o siga eh, Tito. Però o jo, Tito junta amb pero Però jo respecte a Tito, Tito sabia, abans de la publicació de Guides Companys de, de l'AS, eh, sabia. I respecte a Manolo, mm. porta mm -hmm. molt de temps eh, volent anar-se'n del, del Llevant. Des de la temporada que el Llevant va disputar-la en, en Europa, en Juan Ignacio mm -hmm. Martínez, Manolo Salvador tenia ja en ment de forma permanent no renovar perquè buscava una altra oferta, fonamentalment en, en l'estranger, volia gestionar un club amb diners per a poder vull dir, fer contractacions importants i no anar al mercat sense diners per a tractar de, de, de trobar una troballa que donarà que donarà el eh, resultat. El cal de Manolo i Javi Mínguez i, i David, que està així, inclús Pedro, saben que feia temporades que estava en el llevant, però que ell mm, desitjava que li quedés una altra oferta per a, per a deixar eh, fins i tot València a la ciutat i, i provar fortuna en altre club. No li vaig dir i sempre renovava, però bueno, ha arribat el moment en el que probablement tinga també ofertes. Fogado, gràcies. Val, Manolo. Eh, per a tancar, també la cosa eh, ben moguda en el València Bàsquet que ha decidit congelar totes les renovacions fins que no tinga clar si va continuar o no Pedro Martínez. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit. Bueno, eh, te llis avui en el diari Levante el Mercantil Valenciano dir que València Bàsquet congela les renovacions fins que no estiga clara la continuïtat de Pedro Martínez. Va per ahir l'assumpte, no? Efectivament, sí. Eh, la situació és que ara mateix eh, el València Bàsquet és una dada de més, eh, a més eh, objectiva, no té entrenador per a la pròxima, per a la pròxima temporada. Sí que és de veres que n'hi ha en aquest cas eh, una situació on eh, les dues parts s'han emplaçat per a parlar de cara a final de, de temporada, però no és menys cert que encara que València Bàsquet, quan va incorporar Pedro Martínez aquest estiu, pues eh, se va a signar per una temporada amb la promesa de que es parlaria a final d'esta de, de campanya, però el València Basquet ja eh, voldria tindre la seguretat de que Pedro Martínez va ser el seu inquilí a la banqueta per, a, per al pròxim any. De moment, això no és així perquè eh, Pedro Martínez no vol, ha dit que fins que no acabi esta temporada no vol parlar i tancar la seva renovació i això, evidentment, marca el projecte esportiu Manolo perquè València Bàsquet no vol, en aquest cas tampoc, eh, fer un planter sense saber al 100% qui va ser el seu entrenador la, la pròxima campanya. I la pregunta és eh, fins que, si fins que no conteste Pedro Martínez, eh, i Pedro Martínez diu que no vol contestar fins a final de la temporada, València Bàsquet no va cometre les renovacions de jugadors, va esperar València Bàsquet amb el risc de que hi hagi jugadors que si no ha renovat ja Pedro Martínez se li impuguen anar? pues, eh, ese és el risc, no? evidentment, i és el que ara mateix preocupa al el València Bàsquet. Sí que és de veres que eh, s'ha almenys parlat todo todo els agents de jugadores que, que ser, eh, en aquel caso, renovacions prioritàries per al València Bàsquet, no? És el sobre todo, de Justin Hamilton, un jugador que ha fet una temporada y està fent una temporada excelente y evidentemente seguro que no le van a faltar ofertas eh, una vez eh, esta temporada Y, sobre todo, una renovación prioritaria también en el club es la de Rafa Martínez, no? la del capitán, que sí que se sap que ell vol continuar a València Bàsquet, el València Bàsquet també vol que Rafa Martínez eh, continuï, però eh, no se vol fer eh, cap renovació sense tindre i ser entrenador assegurat per a la pròxima temporada no sols perquè a lo millor Pedro Martínez no vulgui comptar amb un dels dos jugadors, que a mi ara mateix me sembla molt difícil, sinó inclús per al nou entrenador. Jo crec que qualsevol entrenador voldria per a l'any que ve comptar amb jugadors com Rafa Martínez o, en aquest cas, eh, Justin Hamilton. Més complexes se tornen renovacions de jugadors que puguen tindre una decisió més personal, no? El cas de Luchis, de Sato, de Stefanson, inclús de, de Jordi Trias, jugadors que també acaben eh, contracte i que evidentment dependrà molt de qui siga l'entrenador de València Bàsquet si vol comptar eh, en ells, però la situació ara mateix és que el València Bàsquet assumís la decisió de Pedro Martínez, però sí que voldria ja tindre la certesa, encara que no es signarà, de que eh, ell va voler eh, continuar l'any que ve. Molt bé, alguna cosa més a afegir sobre aquest tema de les renovacions? pues eh, poc més que l'equip, això sí, en el pla esportiu continua preparant el duel del eh, pròxim diumenge davant eh, Lucam-Múrcia, e on s'espera sumar aquesta quarta victòria consecutiva de la, de la temporada i pendent sobretot també del eh, partit que jugaran el pròxim divendres el Barça i el Laboral Cutxa. En cas de que perga el Barça, el València Bàsquet, que eh, tindria més opcions encara de ser campió de la llei regular per primera vegada en la seva història. Estarem molt pendents, eh, dice València Bàsquet, a més pot eh, signar la seva primera victòria total en una fase regular en la història del club eh, taronja. Eh, interessantíssim el final de temporada per a l'equip de Pedro Martínez. Romero, gràcies. Adeu, Manolo, bona nit. 12 de la nit i 17 minuts, tanquem la primera part informativa extensa en el dia d'avui. Han ah, ocorregut moltes coses i ja obrim el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. 97 nit, La Tertúlia. les 12 de la nit i 18 minuts arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi. Abans vos recordo la pregunta que estem fent esta nit en el nostre Twitter. Què espereu en els tres partits que hi resten al València en esta temporada? És eh, la pregunta que estem fent en la roba esports 90 nit. Què espereu dels tres partits, en els tres partits que resten de temporada al València Club de Futbol? D'això i de moltes coses més, vull hay que parlar molt del València i també del eh, Llevant Unió Esportiva. Eh, tenim ja sí els nostres eh, tres contertulis en el d'avui. Ja, ja heu sentit el company de Levante, el mercantil valenciano Pedro Valero. Hola Pedro, bona nit de nou. Què tal? Saludem també des de Superdeporte a David Rodríguez. Hola, David. Què tal, Manolo? Bona Com nit. estàs? Molt bé. I també des de eldesmarque.com a Javi Mínguez. Hola, Javi, què tal? Bones noches. El les també eh, amb cada descansament perquè la jornada s'ha fet llarga també cobrim aquesta notícia de llevant de la qual també anem a parlar. Eh, ja ja estàs en la tertúlia en el en dia d'avui. Eh, deia jo el dilluns que després de l'últim cap de setmana tanta València com a llevant els quedava començar a pensar en el futur. Els fets i els noms, la rumorologia, que alguna volta pot ser fum de boge, que alguna volta pot ser algú que tinga la ment eh, calenteta, però que generalment quan hi ha rumorologia és perquè n'hi ha alguna cosa darrere que els mitjans traguem a la llum, i com deia també, els fets estan donant a entendre que sí, que tant València com Llevant, tant Llevant com València ja pensen més en la 17-17 que en la 15-17 sobretot en el cas del València, no? Perquè uh -huh. ara ja el, el tema europeu... És el que Llevant encara europeu, té alguna mínima opció, però com està jugant-se la vida té que apurar-la. A Llevant és que no li queda altra, vull dir, no, no li queda altra, però el València sí que sembla ja molt, molt difícil, és impossible. No és impossible, però pràcticament ho és que arribi a, a Europa i, i el València té molta feina per fer la, la temporada que ve, el Llevant també, però el València, que sap que va estar en primera, que sap que el seu objectiu va ser tornar a la Champions, o almenys a Europa, eh, té molta feina per davant i el dia del Getafe mm, jo crec que per aquells que haguem pensat que, bueno, pues que no estàvem tan mal com diria aquell, eh, Al loro que com, com diria la porta, jo crec que se va rebaixar un poc el, el suflé i la gent ha de, ser, ha de pensar que, que el València té molta, això, molta feina per fer este, este estiu. Una reconstrucció àrdua, que diria aquell. Futur ja. Sí. jo... Per a mi, en cuanto al Valencia, uh -huh. Mm, que, que el club no haya comunicat que sigue Paco, ahí Uh -huh a miércoles, tres días después del partido de Getafe, en el que se acaba la temporada realmente para, para el Valencia, porque son nueve puntos respecto al Sevilla y quedan nueve, o sea, es prácticamente imposible con equipos por medio y demás. Bueno, que, que a día de hoy no, haya comunicado su renovación significa que no continúa, y que hay que esperar a un entrenador que está ocupado. es una manera de Que está ocupado, hay que esperar a que acabe su temporada para anunciar su fichaje. Porque es decir, si la temporada oficiosamente ha acabado ya para el Valencia, cuanto antes se acelere los pasos, mejor. Que igual me equivoco y sigue Paco y Esteban, pero la lógica me hace pensar que mm, la lógica y, las informaciones respecto a otros posibles eh, entrenadores me hace pensar que, es así mm, más allá de eso, pues evidentemente Suso y el resto del organigrama debe estar trabajando ya y preparando cosas para que en cuanto salga el entrenador, a, corriente del entrenador, vengan ya nombres de jugadores que se van, que llegan y demás. Y en cuanto a Levante, pues bueno, la derrota del Granada en, Vigo mantiene un poco la agonía, al menos hasta el lunes que viene. Si el Granada hubiera ganado en Vigo, yo creo que ya se, podría haber cerrado definitivamente. Y, digo agonía porque además de que Levante aún tiene sus opciones matemáticas, yo creo que aún hace pensar eh, más en la, ocasión, la enésima de la enésima ocasión que se perdió contra el Atlético. Sí, ahora para de, Dyshoy también, como de, la noticia del día para mí, que es mm. de quasi 20 anys en el club en la continuïtat de, de Manolo Salvador. Javi, eh, futur i, i molts noms que estan aixint ja, el qual també ens condueix a preguntar-nos a veure quin nivell d'intensitat pot mantindre el València quan l'entorn està ja més pensant, i València li queden tres partits encara, on no oblidem dos coses. Primer, està en joc la honra de vestir un escut com el del València Club de Futbol, i segon, n'hi ha pasta de per perquè de cara als drets centralitzats del repartiment de l'any que de la pasta de televisión no es el mateix que el que fa 8 que el que fa 13. Y, dices que hay pasta de por medio sin ser mal pensados, además. Yo <laughs> me referís que al del repartimiento desde televisión. Me referís, a, me referís a ese dinero. Lo digo porque más allá de, rivalidades deportivas con Villarreal y Madrid... Que te a un expediente. Eh. Se, está... No, no, yo no he dicho nada. No, no, no. Yo simplemente he insinuado, no, he insinuado ahí. No he insinuado nada. He dicho <laughs> que, que más allá de rivalidades deportivas, el Villarreal o sea, entre Valencia y Villarreal y Madrid. Villarreal y Madrid se juega mucho y hay otros equipos implicados. Es lo único que he dicho. <laughs> Así que te vas, si me quieres mandar el expediente, luego por correo le mando mi dirección. Perfecto. Bueno, es, difícil mantener la tensión, ¿no? Porque cuando el Valencia ya creo que eh, a nivel de puntos eh, ya no tiene, no tiene nada que hacer. Eh, siempre está, siempre queda que pues los futbolistas de Valencia después de una temporada nefasta quieran, demostrar, ¿no? Y por fin divertirse jugando a fútbol, pero eh, el hecho de que puedan conseguir una mejor clasificación para el tema de, del contrato televisivo al final no supone la misma tensión que estar jugándose algo. Y normal que ya se esté planificando, ¿no? Yo lo, de que Paco Ayestran no va a seguir no lo tengo tan claro por todos los movimientos, todos los la gente que está saliendo a hablar. Pero entonces, ya se se, perdido tres días ya, ¿no? Eh, no, no, no, pero si lo continúa, no perdurres. No, no, claro. Y si no continúa, lo normal es que porque viene un entrenador que está ocupado y no puede yo Lo, yo lo, único que digo es que no, me apostaría ninguna estancia en mi casa, ni 10 euros, a que no sigue. <laughs> Porque eh, te, pueden decir que, te pueden decir que sigue Paco o, te pueden decir que, que buscan un entrenador experto, pero claro, aquí te dicen que buscan un entrenador experto, Peter te coge una cabra y le pinta un 46 y te dice que es la, moto Valentino Rossi. <laughs> y él está convencido de que es y tú te tienes que creer que, que es eso. Entonces yo, yo, no me la jugaría porque también cuando se fue en uno iba a venir un entrenador que conociera la idiosincrasia y respetara tal, i, y vino Pero yo Gary Neville, que, que, cada... que, que vamos... Que, per que... cert, molt curiós, Gary Neville que s'unflà a dir que estava eh, eh, vinculadíssim amb el València, que estava a tope claro, amb el València, europeo, claro, es, es de... tal i qual, no va fer ni una sola menció en el seu tuit el dia que el València guanya 1-2 en Barcelona, però ahir que el Salford City se clava en el playoff final para puchar de sisena, cinquena categoría en Inglaterra, sí que ha ido la enhorabuena, ¿verdad? No sé yo Phil a quin punt estaba ahí tan eh, entregada a la Valencia con ella. No sabéis leer entre líneas. Dijo, le dijo que iba a venir un entrenador, un entrenador que supiera de la idiosincrasia del club. Y es cierto, después de Nuno, el siguiente entrenador que ha venido al Valencia ha sido Paco Yastarán, un entrenador que conoce la idiosincrasia del Valencia. Entre medio vino un becario, Viste y sí. No, a ver. Viste y no lleve ni pose ni una coma. <laughs> Bueno, y en cuanto a Valencia. Al contrario Pero ni la lleve ni la pose, ¿eh? No. Cuanto al Levante, que ya lo más así polémico que, pueden estar planificando con todavía la permanencia en, en juego para los que creen en esto con la lotería todos los días. Bueno, alguno le tocó cinco veces, pero bueno. Arturo, perdona. ¿Me puedes cargar el tie de Susana en Pellegrini y el de Jesús Martínez no contacto? Gracias. Respecto a lo que ha sucedido hoy, pues yo creo que Manolo y Kiko están muy ligados y, Kiko no, no, ha querido estigmatizar más la figura, más de lo que está de, de Manolo Salvador y por eso han sacado ya la información. Al, final, Manolo sabía que, se tenía que ir. Podéis llamar que además vull parlar eh, tema Pellegrini, a veure què penseu vosaltres. La informació que venim contant així, des del dia que el València perd 1-0 en el, en el estadi d'Orreus, en la ciutat de València, és que Pellegrini no és impossible, però sembla complicat. Primer, fitxa, 7 quilates. Segon, equip sense projecte europeu. Complicat. Ahir, Pellegrini, amb Susana Guas d'Antena 3, preguntat per el València, deia això. So su futuro el año que viene. Se habla de que puede volver a España, concretamente al Valencia. ¿Puede haber algo de eso? La verdad es que no estoy pensando en el futuro. Eh, alternativas hay varias, pero voy a elegir con calma una vez que termine esto cuál es la, mejor. Yo siempre he dicho que en España viví 10 años maravillosos en los tres clubes que, que estuve. España siempre va a ser una puerta abierta para mí, pero en este momento la verdad es que no podría decir para dónde va a ser mi futuro. Digo que València sempre siempre una puerta abierta, que ha estat molt así en España, etcétera, etcétera. Avui, amb els de Radio Marca, Jesús Martínez, el seu representant, entrada, ha volgut, eh, mm, diguem llevarle pes a esta de él de Pellegrini. No, no, no, no, es que no ha habido nunca, nunca, nunca eh, un contrato, eh, un contacto profesional eh, de mi parte. Yo tengo muy buena relación con Suso García Pitar, o sea, y fíjate si lo tiene fácil para haber hablado conmigo en algún momento, si él tenía, vamos, si había alguna posibilidad de que Pellegrini fuese a entrar a, Valencia, o sea, y no la ha habido, no la ha habido, no, no puedo entender. Pero como par de este diabólico joc que fueron el representants y el representats, de el matiz Jesús Martínez ahí que, cómo van a decir que no, aquí no le agradaría venir al Valencia. Por, por, però com no va interesar. Eh, el tercer equipo de España, bueno, hasta, hace un mes era el tercer equipo histórico de España. O sea, ¿cómo no va a interesar? ¿A qué entrenador puede no interesarle el Valencia? Yo creo que no. Vamos, yo creo que a nadie. O sea, que conozca Valencia, que conozca la ciudad, que conozca el club. O sea, yo creo que, a cualquier entrenador le tiene que seducir el Valencia Club de Fútbol. O sea, por eso quiero decirte que, no es que, ahora el equipo no esté para, para jugar en Europa. Puede ser, pero, pero de pronto potencial yo creo que el club, que el equipo y el club tienen como para poder llegar lejos. con velleu la posibilidad Pellegrini un y con velleu este joc poli polimalo entre Pellegrini y Jesús Martínez? Pues si me dejáis yo voy a empezar con Never, Never, Never. <laughs> que es nunca, nunca, nunca. Lo que va a decir Florentino, Pérez sobre el fichaje de, David Beckham. Sí, y, más a eso, pues el juego es muy habitual. Es tan fácil como luego yo, ficha Pellegrini... Eh, yo que estoy digan que es complicado, porque la información que Jo ho explicava tan fàcil com que si tu el dilluns per la nit tocaves a Vigo, a qualsevol eh, company que estiguera en fase, estaven en la mosca darrere l'orella perquè Britson havia renovat. I també el tema de Cabral. El dimarts de no, matí no, jo, jo renova Berizzo... Quan, quan tenien el llevant a, a Vigo, un company en Vigo em va dir que Berizzo sí o sí anava a ser tenor del València la temporada que ve. Vull dir, és era... que és el futbol. Era... És que els periodistes es reu més que una escopeta de fira. Home, tenim que parar tots els dies i evidentment rem. No anem a ser tan eh, eh, elitistes de dir que no. Que... Però també hi ha una cosa. Les coses canvien. Les coses canvien com que de la nit al dia una cosa està feta i per una situació de la negociació pot trencar-se el que semblava fet. Recorde quan fa dues setmanes parlem amb Guillerme Siqueira que deia quan estava en Granada ho tenia Prácticamente fetal el Valencia y a última hora se trenca. Pues a veces pasen estas cosas. Pero això us pregunté con lo de, lo de Pellegrini y con veieu el, el, el polibono polimalo. Yo creo que es de manual, ¿no? Sí, El juego se resuelve si eh, Pellegrini acabara fichando con el Valencia diciendo no, entonces no había nada, sino que hace dos semanas hubo el Me llamaron... tal, tal, tal, tal. Pero mm, sin quitarnos ninguna parte de culpa de los errores que cometemos los periodistas, que son muchos y, muy a menudo, eh, al final nuestro trabajo está a día a día minado, es un campo de minas. Eh, la mayoría de gente intenta, intenta engañarte o colártela y, y, los representantes, yo no conozco ningún representante que tú le llames para preguntarle por, por el interés de un equipo y públicamente en una radio diga que no hay interés, que nunca si realmente no hay ningún interés, porque entonces dice, oiga señores, yo para qué quiero entrar en su radio para desprestigiar a mi entrenador, quiero decir, para no ponerlo en la órbita de un equipo grande. No, no conozco ninguno, ¿eh? Eh, a mí nunca me ha pasado en mi carrera profesional, por lo tanto, cuando alguien entra para desmentir algo, seguramente es porque hay algo. Claro. Yo creo que Pellegrini, Faloca de fer, que es acaba contratar en el Manchester City, no va a seguir, no va a tancar la puerta a ningún no va a desmentir res, porque no le interesa. si decir uh Pues sí, estoy hablando con el Valencia. ¿Qué pasa? Que automáticamente saltes el club, ya, ya, no van a ganar. ¿Para qué? Si ya está el Valencia ahí, pues eh, ha de no tancar la puerta a ningún y decir que, bueno, que lo pensará y veremos, hay muchas opciones, que es lo que siempre se diu y ya está. Y lo que diu David, el 80 de fer paper, no, no pot mm, tancar portes ni obrir portes, ha de estar ahí en un término ambiguo y ya está. Yo creo que es de manual, que negociaran, que seguramente el Valencia estarà interessat, que suposa, jo no, no ho sé, però per lo que llis, que els companys i tal, crec que, que sí que hi ha un interès, i Y veuran quina la millor opción i al final tirarán la millor, la que més les els El Valencia tiene el hándicap de que no va a estar en Europa y eso va a ser un, tema complicado, porque a la hora de convencer ya no pero pero los futbolistas, a la hora de que vinguin así, saben que no van a jugar Europa League ni la Champions va a ser un tema, un tema complicado. Es complicado, pero bueno, estoy seguro de que, de que el Valencia le gusta la opción de Pellegrini, pero yo creo que no tiene todavía claro el Valencia lo que quiere. Y al final también las palabras de Suso Martínez se pueden interpretar desde el punto de vista de si lo quieren que me llamen. Pero es que me tienen que llamar ya. Eh, yo no sé las, ofertas que tendrá Suso Martínez por Pellegrini, pero sí, el Valencia que era Pellegrini le tendrá que, llamar ya y, explicarle el, el, proyecto, porque, bueno, aparte del hándicap de que el Valencia no esté en competición europea. Eh, le tiene o subir la oferta. Sí, bueno, y, también ofrecerle algo serio. más años. Para Pellegrini, el hecho de, venir a Valencia seguro que es un atractivo para él, porque él ha, vivido aquí ha vivido aquí siempre, pero claro, no es lo mismo ofrecerle un Valencia que te va a traer a Rodrigo Cayo y a Danilo Barbosa. Hmm. que tener las garantías de que, se va a hacer un, proyecto sólido de la boca de, de Suso García Pitar, pero para eso tienen que llamarle. A partir de ahí es muy difícil que que si Pellegrini interesa a algún grande, al Valencia pueda, pueda competir. En cuanto a, la figura del entrenador, a, Pellegrini, bueno, eh, yo creo que hace falta cambiar un poquito de perfil. Los últimos 10 años el Valencia ha apostado preferentemente por entrenadores Poco, poco hechos y en la mayoría de casos no ha ido demasiado bien a mí la duda que me genera, y me la ha generado en, parte a raíz de este mediodía, escuchando creo que era a, Jordi Sánchez en, el Murciélago, decía que, bueno, que, los entrenadores del perfil de Pellegrini, ese tipo de juego tan tan guardioliano, por decirlo de alguna forma, no acaban de cuajar con el Valencia. El Valencia tiene un siempre triunfa más un entrenador más aguerrido, que empieza desde atrás, a hacer el equipo y demás. Pues quizá a mí esa duda me ha, me ha calado y, y, puede que tenga razón, pero bueno, que Pellegrini tiene un buen currículum y quizá no sea de los top 5 ahora mismo de, de, del fútbol europeo, del fútbol mundial, pero sí que está cerca. Eh? Dos cosas també per eh, eh, incorporar a la información del Valencia, que ya les donàvem en la primera hora, pero les repassem. En Italia están cada volta més mitjans parlant de Cesare Prandelli. I és més, parlen de que la tripleta d'equips que en Itàlia volen a Prandelli, Udinese, Lazio i Atalanta estan per darrere del València que ja mantés contactes amb l'entrenador italià sigui que així tenen diversos mitjans de comunicació italians que aposten molt fermament perquè Prandelli és un home amb el qual València ha contactat ja parlen de contactes i segon, me feia molta gràcia perquè precisament ha lligat dos conceptes a Silvo de Javi Mínguez quan ha parlat de lo de la cabra amb el 46 i després ha parlat de eh, Gómez eh, André Gómez està sonant des de fa un, ja mesos per a la Juve de manera més intensa en els últims dies i com deia abans hi ha un indici de que és evident que Mr. Mendes com li diu <laughs> Laihun Jorge Mendes està rondant el Colomer per què? perquè la informació que n'hi ha en Itàlia és que a la Juve li interessa André Gómez però que també la Juve en els pròxims dies pot viatjar a Basil per a tancar el fitatge de Rodrigo? Rodrigo Callo. 12 i 35, fem una pausa per a la Publi, llegim tuits i també anem a parlar del llevant que avui la cosa està calenteta en la Casa Granota. La bona imatge sempre està en joc en la 97.7 Ràdio. Diumenge, des de les 7 i mitja de la vesprada, et contem com el València està obligat a donar sempre la millor imatge i més en un derbi. A Mestalla, València-Vila Real viu una nova edició del partit que enfronta els dos millors equips de la comunitat valenciana en un enfrontament que mai no és un partit més del campionat amb la narració en valencià de Manolo Montal i Salva Folgado. Recorda, València-Vilareal. Esports 97 del partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Col·laboren Casco i Fotopro. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. Aparcar. Sin problema. 15 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces. Valencia. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero. Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Cuart de Poblet, Valencia. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en ...Rentisilla... Silla. Eva Ruiz Córdoba obtuvo la primera sentencia de España del Tribunal Supremo que declara nula la salida a bolsa de Bankia. Si se vio perjudicado con las acciones de Banco de Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectados por cuotas participativas CAM y cláusula suelo, atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96 348 6450 o 6 657 32 59 62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero. Si te agrada el sport esta es la Teguasita obligatoria Sports Esports 97 NIT, el teu equipo, la tegua radio. Tuiteando, Noche y 39, la pregunta que espero del Valencia en los tres partidos que falten. Du y Van que ganen los tres que faltan. Se vea ya algo más que ganas y un estilo de juego porque ahí estarán, va a seguir. Comité de sabios, que pasen pronto y viene este espanto pesadilla de temporada. Poder ser que volvamos a agosto eh, eh, y, del 2015 y aprendamos de errores. Christian Diu que colaboren para que Paco pueda ganarse la continuidad merecida si ganan los tres que quedan. Sería un crimen echarlo. <laughs> Alberto Domenech, Diu que no espera res. Nulo Llanto Diu, espero que hayan visto el partido del Atlético y aprendan lo que es competitividad, lucha y entrega. Estamos por hacer. Peix Orient, no espere res estos jugadores y mirando al futuro tampoco espere res. Em sembla que vienen años durs. Vicente Company, éramos eso y más y nos lo quitaron. Lluís diu, eh, ni idea. Pot passar, tot pot passar. Res em sorprendria. Exigim honor, treball y respecte a l'aficionat i l'entitat. Jimmy Walker diu que deixen la pell ja que intentar Europa. Castelló, Cadiup, que pasen rápido estos partidos y aprendan de los errores. Entrenador de primer nivel con experiencia necesita Valencia. Pedro Charri diu lluita entrega pero tenéis molta desilusión, ya está tot fet. Àlex diu que guanyem en Madrid y que no guanya la Europa League. Pedro Simó diu no entiendo como un tipo que compra el Valencia y ni se dirige a su afición es de ser muy mala persona, no me representa, tipejo. Ángel diu espera que guayama a Mestalla els dos que a la meseta cree que ens algún penal y algú será expulsat. En par, diu patir, patir y patir. patir. Ya sabes, amiga, patir el que le pegaran a Kennedy. Pedro Simó diu, señor Lin, por mucho dinero que tenga, a usted le falta el respeto a la masa social del club, el cual compró hace dos años y ni mu. Rodolfo H. diu, muy sencillo, espero nueve puntos. Héctor Blasco, espere por un equip de fútbol que lluita i que nos es doblegar, no Con fa quatre partits que semblaven 11 pollastres sense cap. Pepe Mena diu, jo espero que no traguen ni un punt. Fora entrenador i mitja plantilla de vagos, llevar-li el cap al burro és perdre el temps i el sabó. la valla de Mestalla, dio dos victorias de Mestalla y una buena imagen en el Bernabéu. Vicente Compán dio no es por nada, pero el año que viene, según parece, tampoco. Vamos a ser la granja escuela de Mendes Meriton. JW Samu bcf dio foto y llega al Madrid y a Misa Alegría acabar la temporada B. Burgos dio temporada finiquitada, no es pedores de jugados, tampoco de l'IM, que dice Mayo, Calai, Juni Kim, dos años Champions. Mal que al mes en amor propio y no se per els camps. Eh, David López, jugar bé, intentar guañar, José Castillo Jiménez, pero juego, ganas, pero sobre todo actitud. Que sea un examen para los que se quieran quedar la próxima temporada. Los que no fueran. Jorge Méndez Méndez diu ganar, ganar al Villarreal. empatar con el Madrid, golear a la Real. Vicente Casalen diu espera relaxació total i falta de competitivitat. En això han demostrat ser uns bestes esta lamentable temporada. Charlie diu simplement esperem no fer cap ridícul més i acabar ja aquesta temporada. Elias López, res, per a mi la temporada acaba l'única al·licient fotre-li la Champions al Villarreal i la Lliga a Madrid. I Pepito de Museros eh, que diu un equip que deixa d'innovar i es fixa en l'Atlético, un futbol semblant que es va fer campions un doblet de pico i pala. I Òscar que diu fastidiar la Lliga a Madrid i canvieu la cançó, per favor. Usted que de tot. Hi ha molta gent que li agrada i eh, a Òscar diu que no li agrada la cançó el tema, del no? tuiteando. Però de Pepito de Museros eh, parlarem amb el company de Superdeport de <laughs> Carlos Bosch, a veure si te veurem en aquest perfil, eh, perquè és Pepito de Museros el que toca, la veu se li sembla molt els dilluns quan toca el WhatsApp a Carlos Bosch eh, i no sé, acaba de dir un, tuit, un Twitter que és Pepito de Museros. 12 i 42. Volies dir alguna cosa més, David? Sí, eh, has acabado antes de, publicidad hablando de conexiones. Eh, yo añado una más, que, en Italia también suena que si no fichan a André Gómez, eh, la Juve ficharía a Bernardo Silva, jugador que hace unos meses salió un contrato en Fútbol League, que, estaba que era jugador realmente el Valencia, luego el Valencia lo desmintió. Es de Méndez. Eh, vamos. Casualidad, ¿no? casualidad. Eso es. Bueno, casualidad en el mundo del fútbol no existen. Yo quería, sobre el tema del entrenador, pues nos bueno, se está generando el caldo de cultivo, ¿no? Para para que si sigue Paco y estarán, pues no sea tan traumático. Solo como idea y va solo por el no va solo por el entrenador, también por los futbolistas. Futbolistas, la mayoría encantarse en Paco y estarán. Sí, pero bueno. Eh, ahora, que van a decir. Llega un momento en que. Ahora han de ir que sí, pero. los que van por otro lado. Con siempre. Lo que quiero decir, eh, no ha llegado un momento ya en que mm, venga aquí, no venga aquí gente, entrenadores, futbolistas, a hacerse grandes con el Valencia, sino que venga gente a hacer grande al Valencia es, una gran, reflexión, ¿eh? es una gran reflexión y, es, absolutamente Porque se ¿eh? supone que ese debería ser el proyecto de, Lib, ¿no? Se suposa. Bueno, pero es compatible. Yo creo que un jugador puede hacerse grande en el Valencia mientras hace grande al Valencia. La cuestión es eh, apostar por alguien que te dé confianza o por alguien contrastado, no, experimentar. Ya, está bien de, de con el Valencia yo, creo que el, el, Valencia tiene que dejar de ser un, equipo mediocre y, una y volver, escuela. y volver a ser Yo lo que era. Yo para acabar, y ah. un la temporada en cara que es una chorrada moltísimo, de Pedro en casa contra el Villarreal y Pedro en el Bernabéu, sobre todo si te fiquen gols, a guanyar el Villarreal i almenys fotre-li la Lliga al Madrid. Jo crec que la temporada canvia moltíssim, sobretot havent guanyat en el campionat. Per a mi això no, no hauria de canviar no. res, i això seria d'equip. Bueno, però, però, però, però, eh? però la sensació... És aquell dels 80. És, ja està. Eh, ja està. Com la, però la victòria del Camp Nou, la victòria del Camp Nou ha canviat l'ànim totalment. Ah, això sí. Jo, pues imagina't, imagina't fotre-li la Lliga al Madrid i guanyar el Villarreal en Mestalla. A, a nivell decisions, Pedro, no, Isius no. Los árboles no te cuenta para el ah, bosque. Ah, pero a nadie le fastidia, fastidia la redundancia la, la Liga al Madrid, pero vamos, que no, que no, no arregla la, la temporada, vamos. Eh, per a tancar, la Premier League ha fet avui públic que comença el 15 d'agost i acaba el 5 de juny. I així encara tenim horari provisional per a la jornada 37 i 38. I després volen comparar-se. L'8 i 44. I 44, perdó. Una pausa i parlem de lo del llevant, que també porta cua. La bona imatge sempre està en joc en la 97.7 Ràdio. Diumenge, des de les 7 i mitja de la vesprada, et contem com el València està obligat a donar sempre la millor imatge i més en un derbi. A Mestalla, València-Vila Real viu una nova edició del partit que enfronta els dos millors equips de la comunitat valenciana en un enfrontament que mai no és un partit més del campionat amb la narració en valencià de Manolo Montal i Salva Polgado. Recorda, València-Vilareal. Esports 97 del partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Casco i Fotopro. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Vols estar al dia i ser part del que passa al teu municipi? Descarrega't la nova aplicació mòbil Ajuntaments de València, l'APP municipal més completa i participativa on disposes de serveis de bústia ciutadana, cita prèvia, enquestes ciutadanes. Busca Ajuntaments de València en Google Play i App Store i no et perdes res. Diputació de València. T'agrada eixir a córrer? Has convertit el running en la teua passió? Super Running es el tu programa. Total la información sobre los cursos populares, es con seis desmillos especialistas y el calendario mes completo del running en la comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión Información TV y en Superdeporte. Super Running. los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el Sport, esta es la tegua cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Bueno, pues, eh, com veiem també la informació ve donada pel que ha passat en el Llevant Unió Esportiva i és l'anunci de eh, Quico Catalán que Manolo Salvador, 20 anys després, 19 anys després realment, eh, com a entre membre i director de la Secretaria Tècnica de Llevant Unió Esportiva, deixa el club. Jo li deia a Pedro, també vull saber l'opinió de David Rodríguez i de Jaime Mínguez, em fa la impressió eh, no entra a valorar la decisió, que sí que vull que me la valoreu vosaltres, eh, que per això esteu així, però sí me retxina molt, me xirria molt el, el, el moment per a, per a fer-la pública. No, bueno, eh, como no podía ser de otra manera, eh, Manolo Salvador eh, no podía seguir en el Levante, porque es que además él no estaba ilusionado con seguir en el Levante y lo he dicho mil veces en entrevistas, que él quería probar otros proyectos. Entonces, cuando alguien no tiene ilusión por seguir, lo normal es que se cierre una etapa y, en cuanto a es evidente que, anunciarlo hoy da de cara a los futbolistas, de cara a la afición, una sensación de que, de que ya casi lo das todo por, por perdido y que empiezas a planificar la nueva temporada. Pero me quedo con la versión de Kiko y con lo que he dicho antes de, de no dañar más la imagen de Manolo Salvador, cerrar la etapa y que la gente ya, ya piense en, en el futuro del Levante. David. A ver, yo coincido pero solo en parte. Para mí, decirlo hoy es señalar indirectamente, porque, vamos, eh, Manolo no quería seguir. De hecho, cuando mm, viene al Murciélago en noviembre en una entrevista... Eh, dice que él no se renovaría siendo último y cosas así. Pues, por lo tanto... El propio Kiko Catalán que desde marzo estaba ya... Correcto. Eh, y que en junio ya veríamos qué pasaba pero diciendo como que igual él tampoco continuaba, entre líneas queda bastante clara esa idea, pero bueno. Eh, Manolo, como dice Javi, mm, ya se veía, veía agotada su etapa, como ha dicho también Kiko esta noche, y intentar eh, alargarla era un problema para el propio Manolo, que hubiera nacido muerto, prácticamente, muerto, prácticamente muerto la próxima temporada, como nació prácticamente muerto o muerto Lucas Alcaraz. Y hubiera sido un problema para Kiko, porque para conseguir que siguiera tendría que haberse enfrentado con prácticamente todo el Consejo y haberlo conseguido, y con parte de la afición. Por lo tanto, al final ha sido un eh, me voy yo y, yo no te tiro, o sea, un, casi un pacto tácito. y, el momento, para mí, mm, yo creo que es, eh, como decía antes, porque se le señala un poco como cabeza de turco. Bueno, señores, ustedes pedían cambios, eh, creen que esto ha ido muy mal, pues ya va a haber un cambio. Ha sido porque Manolo se quiere ir, pero va a haber un cambio. La dirección deportiva se va. Eh, primero, estamos casi descendidos, pero al menos, como ya tienen el cambio que quieren, no nos reviente las tres jornadas que, quedan, por si acaso, pues eh, como dice Javi, nos toca la lotería. O sea, como escudo, ¿no? Como parapeto de, ante las críticas que se van a venir cuando el lunes el Levante sea de segunda, porque matemáticamente, puede ser equipo de segunda. Porque yo entendería que, que, que, el Levante anunciara, como ha anunciado, que Manolo Salvador no va a seguir, si se hubiera inmediatamente después anunciado que el próximo director deportivo va a ser Manolo Montal, por ejemplo, y, y, ya puede que Igual, eh, Kiko ha dicho que no hay nada, que no ha hablado con nadie, cosa que, bueno, es bastante discutible, pero bueno. si no lo ha mm. hecho mal, porque si en marzo ya sabía que no, no seguía. Correcto, por eso te digo. Al final, eh, ya cosas que no son sostenibles. De marzo a, a. ¿Qué ha hecho de marzo a abril? Esperar pues solo esperar. Pasan las fallas, la Semana Santa, la Pascua y poco más. Entonces, yo, entiendo, que, salga, eh, que diga que no ha hablado con nadie. Ahora, me parecería mal que no haya hablado con nadie. Por eso, mal. Me, parece un error. Que igual ha hablado y hasta ha cerrado algo con alguien, que, a mí no me consta, pero, pero. Y ese alguien puede estar trabajando a la sombra. Pero si realmente se da por muerta totalmente la temporada, tú pues ya, ya que has, dicho que no sigue tu director deportivo, igual que decía antes con Paco y estaban ya por decir, pues mire, se va Manolo Salvador y ya digo, y viene Manolo Montal, que nos va a devolver a primera división si bajamos y si nos quedamos, nos mete campeones en todos años. de llevar, todos modos, también, puede, ser que, Kiko intentara o tuviera la esperanza hasta última hora de si el Levante se, salvara, Poder convencer a de que Manolo continuara. Bueno, pero eh, aunque haya una bala. ¿no? Aunque una oportunidad. Y, y bueno, y, y, con todo esto... Es que, miren, yo que me dona es que, eh, eh, a mí esta posada en escena pública, prácticamente, es, el missatge que envíes es que no confíes en Ixabala. Es Es es de una banda que Manolo no va a continuar porque acaba la segunda etapa y de otra pensar, bueno, pero aún se puede salvar el equipo. Es complicado vender la vuelta, la Con, todo esto, eh, eh, el primer paso es cambiar a Manolo Salvador, pero no es el único culpable de, todo esto. Hay que elegir un, buen perfil de, director deportivo y, saber qué tipo de plantilla quieres hacer, si quieres una plantilla de pintureros o quieres un equipo de jugadores comprometidos Eh... De, si desgraciadament finalment se produeix de descens, hi ha que filar molt prim. Però sí, vull dir, i, com, dir, la segona quedes, eh, la segona s'ha acabat convertint en el cementeri de l'anterior primera sí, divisió. Abans hi havia molts equips que estaven molts anys en segona divisió, eh, però ara tu revises la segona divisió i te demostra que baixar i pujar no és fàcil. Osasuna, Almeria, Valladolid, Mallorca, eh, estan ahí batent-se el coure perquè és complicat pujar y hay que filar muy la composición de la plantilla. Bueno, eh, volver a, trabajar como se trabajaba antes, eh, tratar a los, a los agentes y a los clubes como si fueras el Levante, no como si fueras el Manchester United, porque ahora en segunda vas a estar más lejos que nunca de ser el, Manchester United. Tienes que ser el Levante y además el de, el de 2008 y saber que tienes que, invertir ese dinero que, que, ahora no es que te sobre, pero el club está bien económicamente. Hay que invertir el dinero en el proyecto deportivo. Ahora... Eh, más que nunca, que es lo que este año no se ha hecho, porque yo creo que con un cálculo mental, para invierno te has dejado 7, 8 millones de euros y no has querido invertir dinero en, la plantilla y, te has en el entrenador y te has equivocado de todas todas. A ver, eh, yo creo que no se da por muerto totalmente esta temporada, más que nada por las matemáticas, eh, por una razón, porque si no, hoy cuando se le pregunta por, por Rubi, bueno, no porque se pregunta, sino de puertas hacia adentro, si está muerta la temporada, lo que podría haber hecho Guido Catalán es, o el consejo es destituir a, ruby y ya está, ¿no? Si ya está, si ya está muerto el equipo, ¿qué más te da que siga el entrenador que no? Pues, se, tendrán que presentar en el campo. Claro, bueno, el tema está en que tú tienes que dar una imagen. ¿Y qué problema hay? Entrenadores hay. Aparicio mismo. Yo, el primer equipo. Si, yo pensara realmente que tengo opciones de salvarme, lo echaría no a tres jornadas de final, yo creo que nunca. No, porque sé, que, porque sé que no vas a, sumar nueve puntos con Rubi. Yo estoy con Mingue. Porque eso, eso lo sé y me cuesta pensar que van a sumar más de dos o tres. O sea, yo, yo no creo que estén convencidos de que con Ruby se ganan los tres partidos. No, si realmente quisieran, quisieran no. Si realmente creyeran que ganando los tres partidos se pueden salvar, yo creo que hubieran. No hablo de convencimiento con Ruby, hablo de, por ejemplo, lo que decía Manolo. Es que. Eh, yo creo que es eh, estéticamente. Cerramos una etapa ya con, la, con la publicación de que Manolo Salvador no sigue pues también cerraríamos una etapa diciendo, y Ruby tampoco va a seguir. Porque mm, igual que ha dicho, bueno, acabará la temporada, pero no seguirá el año que viene. Lo haber dicho, algo, así. De cara a Rubi, destituirle. El hombre se ha portado bien, ha tragado bastante quina pese a, sus limitaciones. y Eso no me lo, tienes que explicar, ¿eh? <laughs> despacito si es necesario porque no te entiendo. Se ha portado bien, bueno, no se ha portado ni bien ni mal. Ha, hecho, vamos, lo que es su nómina. Decir, yo me porto bien todos los días viniendo a trabajar, bueno, lo, que quiero decir es que no, no es necesario eh, estigmatizar ni, ni, ese borrón en la cuenta de Rubén, que bueno, va a extender, por desgracia, a, a, segunda división. Por desgracia, el estigma vendrá con el descenso, no con si te tiran a tres jornadas de final o, a dos. Mira, de hecho, si te tiran a, dos, a tres jornadas de final y el equipo acaba descendiendo, tú, siendo Rubí, siempre puedes decir. Yo no descendí. Como aún podría haber dicho Kiko que el futuro de Rubí dependerá del nuevo director deportivo, que no lo ha dicho ha dicho directamente que eh, confía en él para los tres, los tres yo de momento, A, eso, a ese tipo me quedo con las palabras de Kiko de que pase lo que pase, su entrenador el, año que viene. Evidentemente, yo creo que dentro de nada lo, dirá lo contrario porque Rubí no puede seguir y aquello se entendía como reforzar al entrenador. Es más, no, sé tampoco si Rubí le gustaría seguir en el Levante. Eso tampoco lo sé. No sé si a Rubí le, gustaría. Pero bueno, por lo de Manolo, que eh, yo creo que es que yo creo que Kiko le hubiera gustado convencerle de que siguiera, pero es que la temporada no ha dejado nada, nada lo que cogerse para que Manolo siguiera. No, No, es una cuestión matemática, es una cuestión, como dices tú, Pedro, de sensaciones. De que el Levante, cuando ha tenido que dar eh, eh, ese saltito para definitivamente sacar la cabeza, más que eh, sacar la cabeza, pues se ha hundido más. No ha sabido hacerlo. Entonces, o, lo sabe hacer y, en Málaga, porque en Málaga yo creo que es posible que gane, porque en Málaga no se juega nada y bueno. Pero es que. Guayal, <laughs> luego vendrá Valencia de Neville en Málaga. Ah, no, luego vendrá el Atlético Madrid. Y ahí no es que será un, eh, tendrás que sacar la cabeza, es que ahí tendrás que pegar un impulso. Una cornada exacto, o sea que. Por sensaciones, el Levante 99,9 eh, para el año que viene en segunda. Matemáticamente, que será un 95, pues. y que la, obligación del club es pensar en modo segona. O sea, que el club se quede en primera sería un miracle, un regal y estupendo. Pero la obligación del club, Wii es pensar en la segunda división ya, trabajar en la segunda división ya. Pedro, eso sí, me gustaría que explicaras esto de, que Rubi, si el Levante sigue en primera, no sabe si se quiere. No, en primera no, yo he dicho seguir. No en primera o segunda. Yo he dicho seguir. vale, pues si el Levante se queda en primera y Rubí no quiere seguir. No, no, en primera yo no, yo no lo sé. Yo, llamo a, Freud y que me lo explique. Yo, yo a Rubí tampoco lo veo encantado, ¿eh? O sea, yo creo que Rubí cumple, cumple su contrato, acabará la temporada y tal, pero yo creo que ha pasado momentos duros en el Levante y que en el Levante ese sentido... Si hay, un mínimo de autocrítica, ha de saber que la seva primera experiencia como el de primera división no ha sido la altura no está a tal altura. Eh, esa, es la, esa, frase de la autocrítica, no está a tal altura. Evidentemente le gustaría haber estado entrenando esta tarde al Atlético Madrid contra el Bayern, pero Simeone no empezó entrenando al Atlético Madrid en semifinales de Champions. Yo no digo eso, yo digo que... Yo, Neville sí comenzó en el Valencia. Por, por, más porque nada por sensaciones, ¿eh? yo creo que a Rubí tampoco... Yo no le veo encantado a Rubí entrenando al Levante. O sea, no, no le veo... Así como cuando llegó, vio que era la oportunidad de su vida, yo creo que ahora no, no, no lo veo con... O sea, el equipo baja segunda y Kiko le dice a Rubi de vamos a seguir contigo, yo tendría que ver a Rubi diciendo que sí, ¿eh? Es que el perfil que verlo. El perfil de club para a, Toro Pasado no le pega. Eh, Levante siempre ha sido un equipo guerrillero en todos los sentidos y Rubi, por lo visto, es de todo menos belicoso. Bueno, ¿alguna cosa sabes que decir, Javi? Que te ahí. No, no, no, ya, eh, ya está todo dicho. Pues eso que sí, que el Levante tiene que buscar otro, otro perfil de entrenador y, volver a, la, a, lo que era, porque... Eh, y agradecerle a Manolo Locafete, ¿eh? desde luego, para mí el... Eh, eh, una cosa no lleva a la otra. Lo que pasa es que en Cales 10 preguntas es complicado. En una balanza el 80-85% de cosas son, positivas, lo que pasa es que ahora el equipo está en segunda división. Señores, salemos Isabel sí, pero vale, muchas gracias. A vosotros. David Rodríguez, muchas gracias. Jaime Miguel, muchas gracias. Pesert, portada de Mac, corrire de lo Sport. André Gómez a la Juve, así les dades, el manager... eh, ha arribat a Torí i se pot eh, tancar. Parlem ja d'un viatge de Mendes a Torí per a tancar el transferiment d'André Gómez a la Juventus de Torí. Ho deixem així, demà, demà més a des. Acaba Esports... No, bueno, demà 3 més quart, com sempre, el Murciélago. A les 11 i mitja arribem en la ràdio. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.